بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده الذي اصطفى نبينا محمد وعلى آله ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد آه Nastavljamo mi govoriti o Makasudul Islam, ciljevima Islama, ali tako ili nije? Prošli put smo radili o očuvanje metka. Jel tako? Šta je zadnje što smo govorili i šta smo pisali? Bilo je pitanje već banki. Da se To su bila pitanja, ono zadnje što smo mi govorili... Znači, zabrane koje su došle, u vezi sa imetkom s ciljem očuvanja imetka, je li tako ili nije? Jesmo o tome govorili? Je li ima još nekih nejasnoća u vezi sa imetkom? Ostalo je još da čini mi se progovorimo o onima koji dozvoljavaju imetak nemuslimana. Jesmo govorili o tome? Nismo. Eh, da vidimo kakav je stav u vezi sa tim jesu li oni u pravu nisu li u pravu i ako nisu zašto nisu ako jesu zašto jesu znači pitanje koje je pred nama večeras da li je imetak nemuslimana dozvoljen muslimanima što znači da ga smiju ukrast da ga smiju otuđiti i tako dalje zašto ovo pitanje Praktično ovo pitanje ne bismo ni postavljali sebi da nije onih koji kažu da je dozvoljeno. Naročito onih koji žive na zapadu, u zapadnim zemljama i onda šta rade? Na razne načine varaju ljude i kažu može se ukrasti tako dalje i tako dalje. Pa neki su malo kao ono pametni, prave se pa kažu možeš ukrasti ako te neće ufatit. Ako će te ufatit, nemoj jer će tad biti zlo veći i tako dalje. Je li to tačno? Ja dok ovo govorim, vjerujte, osjećam neku kao i gorčinu, jednostavno ne mogu da shvatim da neko može tako na taj način razmišljati. Na osnovu čega da, da ti sebi ohalališ nečiji metak, nečiji znoj, nečiju krv? Zar nisu ti ljudi, bez obzira što su nemuslimani, radili za taj metak? Je li tako ili nije? Jesu, ga radili, jesu radili, jesu ustali jutro, jesu napuštali svoje porodice, putovali daleko, radili po 8, 12 i više sati i ti će sad jednostavno doći i kazati to može biti moje. Nije pravo. Pa čak ako kažeš, oni su nevjernici, možda su to ukrali na prevaru dobili. Kako možeš sebi dozvoliti da ti neči, čak recimo da kažeš da su to stekli prevarom ovim onim, u redu, pretpostavimo da je tako. Kako sebi možeš dozvoliti da je meta koji je stečen haramom, koji je nečist i tako dalje, ti ga sebe prisvajaš i da, da ti bude sladak i dobro. U najmanju ruku, u najmanju ruku kao muslima ne, ne bi sebi smio da dozvoliš da koristiš imetak koji nije na halal način stečen, pogotovo ako znaš da nije stečen i tako dalje. Prema tome, mi možemo reći da postoji jednoglasan stav učenjaka da imetak nemuslimana nije dozvoljen drugom muslimanu i da je to princip i osnova. Da ga ne smije steći i prisvojiti osim na one načine koje smo rekli prije, ono kako se stiče i metak inače to je zaradom, kupoprodajom i tako dalje. Imam ja pitanje, no, kad, kad je bila islamska država, pa su nevjernici plaćali su ono... Džiziju. E, koji je sad kako to? To plaća se državi, ne plaća tebi kao pojedincu. E. Znači, plaća državi određeni porez, glavarinu, to su vojno sposobna lica koji ne žele da budu u vojsci i umjesto toga plaćaju. Isto ko što sad imaš, recimo ko neće u vojsku da, da ima tu slu, gra, gra, građansku službu, kako se zove? Civilna. Godnu dana služiš društvu i tako dalje i služio svoj rok. U islamskoj državi nemusliman ako ne želi biti u vojsci, to znači samo punoljetni, ne da se na žene, djecu i ostalo. Znači punoljetni nemuslimani koji ne žele u vojsku, oni plaćaju određenu glavarinu koja iznosi toliko i toliko i tako dalje, zato što ne učestvuju. I to samo dok su vojno sposobni. Onog trenutka kad nisu više vojno sposobni ili hoće u vojsku, ne plaćaju džizije. To je džizija. Ali nije tema ovog našeg govora uopće. Naš govor govori o tome da običan čovjek ukrade nešto od nemuslimana. Znači, to je jednoglasan stav učenjaka u vezi sa tim. Dobro. Pogledajmo u siru poslanika sa selem. Naši učenjaci kažu ako želiš dok učiti tajne propisa i želiš dok učiti suštine propisa, uči siru. Da li se je dogodilo da je poslanik sallallahu alaihi veselem nečiji imetak prisvojio, odnosno prisvojio imetak nemuslima? To nema nigdje niti je zabilježeno čak ni u izmišljenoj predaji. Jer da je bilo tako, kad su pregovarali sa njim u Mekke, oni su, oni su izmišljali i gledali na svaki način da, da, da kažu nešto o njemu što nije dobro. Rekli bi nekad da je, da, je prisvojio, otuđio nečiji metak. Bilo rekli ne bi, Govorili bi sigurno na sva zvona, ali nije se to desilo, zato nisu mogli ni reći. Pa su govorili neke stvari, ludje ili pjesnike ili sihirbazi ili nešto što nije vezano za samu ličnost. Dobro. Šta je sa, imetko, šta je sa drugim oshabima? Da li to neko radio pa poslanik potvrdio? Također ista stvar da je tako nešto se dogodilo, ne bi bilo naprotiv. Dogodilo se je nešto drugo. Da je jedan čovjek koji je bio zadužen za kurešijsku karavanu, prihvatio islam i došao u Medinu sa karavanom. Znači, doveo u Medinu karavanu mušiću. Kaže Allahov poslaniče, ja hoću da budem musliman, svjedočim da nema Boga osim i da je Muhammed Allahov poslanik. I evo dolazim sa mušičkom karavanom. Kaže, što se tiče tvog islama, prihvatam, što se tiče karavane, ne prihvatam. Vrati vlasnici. Pa onda ako hoćeš vratiti se i prihvati islam. I čovjek je tako i uradio. Znači, nije poslanik sallallahu alaihi wasallam to prihvatao na takav način. Na kraju krajeva poznato je predanje da je prije hijdžre poslanik sallallahu alaihi wasallam šta je uradio? Ostavio Ali i sve te neke oporuke op, odnosno te, te ostavštine koje su ostavile kod njega da ih vrati njihovim vlasnicima koji nisu bili nemuslimani u Mekke. Je tako bilo ili nije? Mogao je to prisvojiti. Na kraj krajeva sama činjenica da do 13. godine da do 13. godine poslanstva ljudi ostavljaju kod poslanika, nisu muslimani, ostavljaju kod poslanika i metak, recimo, neko da im čuva, nije bilo banki prije. Na šta ukazuje? Da su imali potpuno povjerenje da onima njima neće to otuđiti. Je li tako ili nije? Na kraj krajeva, zar nije poznat hadis da je poslanik sallallahu alaihi wasallam umro, a bio je zadužen, odnosno imao je, njegov štit je ostao kao zalog od jednog jevreja u, u zamjenu za brašno. Što je pozajemio? Znači, dao zalog, poslanik sam. Mogu jednu sam otići ukras, ne musliman bio, jevrej. Što nije to uradio? Nije to dozvoljeno prije svega, a drugo nije to od, od, od ahlaka ljudskog, a kamoli muslimanskog. Prevara, krađa i ostalo. Znači, ili ovo što smo spomenuli dokaze i ostale stvari, pojašnjava sliku. Na kraj krajeva, kad bi neko došao, mogao bi neko pitati kakva je to vjera koja dozvoljava krađu? Uopšte kad je poznato da svi poslanici koji su došli sa nekim propisama od univerzalnih propisa je nemoj ukrasti. Znači, mi kad kažemo vjerovanje svih poslanika je jednako. Je li tako ili nije? Ali postoje i u propisima univerzalni propisi koji, važi, koji su važili za sve šarijate i sve poslanike. Ali su se razlikovale neke nijanse praktične primjene. Recimo, nemoj blud činiti. Nije ni u jednom šarijatu bilo dozvoljeno činiti blud. Nemoj ukras, nije ni u jednom šerijatu bilo dozvoljeno ukras. Nemoj prevariti, ni u jednom šerijatu nije bilo dozvoljeno prevariti. Prema tome samim tim vidi se da, ta, da, da, da zagovaranje toga od udara od upute poslanika sallam, a znamo da u svakoj hudbi mi stalno govorimo hajru hedi hedi Muhammeda sallam. A najbolja uputa je uputa Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Tajib. Dobro. Ti si nešto htio pitati. Za ono, sad ne znam, je baš za sad, kad su poslanik sa srnom i Lušić, kad su ovaj, ono, potpisao sporozum, koliko neko od Lušića prihvati islam i dođe njemu, da je on izvući tamo. Dobro. Pa jedan je bio, pa se vratio, pa je pobjegovo negdje, pa je onda kasnije presrto on je Lušićke dok Lušić nije došli poslanik sa srnom, primi da samo da nas šipe. Sad ćemo doći, evo sad hoćemo da govorimo o dokazima na koje se oslanjaju oni koji dozvoljavaju tako nešto. Prvo, hadis Allahovog poslanika sa srlem u kojem stoji da je rekao, inače hadis je rodostojan, bilježi se u Buhari, u muslimu, da je rekao naređeno mi je da se borim protiv ljudi sve dok ne kažu ne posvjedoče la ilaha illallah Muhammed Rasulullah i dok ne uspostave namaz i daju zekat pa kad to urade sačuvali su od mene svoje živote i svoje imetke je li tako ili nije? je tako? šta razumijemo iz hadisa? ukoliko ne posvjedoče la ilaha illallah ne posvjedoče Muhammed Rasulullah ne uspostave namaz, ne daju zekat da su njihovi životi i imetci dozvoljeni Je li tako ili nije? To je znači dokaz njih. Hajde da analiziramo mi te hadis, pa da vidimo li to dokaz za njih ili protiv njih. Znači, šta kaže hadis? Znači, hadis je vjerodostojan, nije problem vjerodostojnosti, samo u shvatanju. Kako ga shvatiti? Prvo, naređeno mi je da se borim protiv ljudi dok ne posvjedoče namaz, zekat. Kad to urade, sačuvali su živote i imetke. metke. Pratite li sad? Prvo, hajde izgovori u prvom licu, naređeno mi je. Kome? Da li je naređeno Muhammedu sallam kao poslaniku ili kao halifi, vođi muslimana, Ili kao običnom muslimanu vjerniku. Ako je tako treći, znači to bi bio dokaz po onome što vi kažu da možemo ukrasti. Jer znači odnosni se na poslanika i na sve obične muslimane. Kao prvo znači da hadis ne bi važio ni za kakvu halifu. Poslije poslanika sa srna. Zato je ispravno da je mu naređeno kao halifi, vođi muslimana, a naravno prije toga poslaniku. Jer Kad mu naredi kao halifi, podrazumiva se da mu naredi kao poslaniku. Ali kad mu naredi samo kao vjerovjesniku, izuzimaju se halife. Jel shvatate tu razliku? Kako kad naredi kao čovjek, obično? Molim. Kako ćemo, sad ti pitaš mene, kako ćemo mi znat, ti želiš da pitaš kad je šta naredjeno poslaniku kao ovom, kao poslaniku, kao vjerovjesniku, to je sad tema u sulul fikha, gdje se naredbe slažu i kažu učenjaci u suru fika ovo je za poslanika na osnovu toga i samo za poslanika. To je poslanikove posebnosti. Je li tako ili nije? Imamo propisa koje je poslanikove posebnosti. Imamo naredbu tu kao poslanika, za poslanika kao vojskovođu samo. A imamo kao za muslimana. Ko što je recimo ovaj naredba da pri, ovaj neke naredbe koje su naređene u vezi sa ibadetima, u vezi sa svim stvarima i tako dalje. Mi sad govorimo O konkretnom primjeru. Da li je ovdje poslaniku ovo naređeno? Što kaže naređeno mi? Kome je naredio? Allah s.w.t. Da li mu je naređeno da se bori protiv ljudi kao vjerovjesniku ili kao halifi, vođi muslimana, što je bio tada? Ili kao muslimana? I mi smo rekli da je ispravno ovo drugo. To je kao vođi muslimana, a podrazumijeva i kao poslaniku, jer normalno da je poslanik selem prije. Ali ako bismo rekli da je samo za vjerov, kao vjerovjesniku, onda halife ne bi imale udjela ovom hadisu. A nije tako. Nego važi propisi za halife poslije njega. Ali ne važi propis za obične muslimane. Ovo je razlika ta. Jer nije naredba vezana za, za običnog čovjeka pojedinca. Nego za nekoga koja je kao halifa, kao vođa muslimana. To pod jedan. Ste razumeli razliku? Pod dva. Ne stoji u tekstu hadisa da su njihovi životi i meci dozvoljeni. Nego stoji u tekstu sačuvali su svoje živote i metke. Da su njihovi meci životi i dozvoljeni razumijevanje teksta. Sva to u razliku. Ovo je jedna veoma bitna stvar u suru fiku. Kako se zaključuju propise. Znači stoji li ovdje u tekstu da ne vije, ljudi ako ne posvjedoče i ne, da, da su njihovi meci i životi dozvoljeni? Ne stoji. Ne stoji. Tekst kaže sačuvali su u tom tom slučaju. Znači, afirmativno govori. A oni koji kažu sad na osnovu ovoga mi razumijemo, to je razumijevanje teksta. A u sulul fikvu kod učenjaka razumijevanje teksta je na nižoj deređi od samog teksta. I ne uzima se u obzir ako postoje drugi tekstovi koji ukazuju da je to razumijevanje neispravno. Znači, ako tekst neki kaže, evo recimo ovo ovako, I sad kažemo mi, iz toga se razumije, to je drugorazredni metod dokazivanja. Jer u metodologiji dokazivanja tekstovi imaju prednost. Oni su na prvoj deređi, što je iz teksta. A razumijevanje će ne, stepeno dokazivanje i bit će validno samo ako ne postoji drugi tekst. Ukoliko dođe to razumijevanje, u koliziju sa drugim tekstom, bit će odbačeno to razumijevanje, a daje se prednost normalno tekstovima. Jel me razumijete? Mi imamo niz tekstova, navjeli smo sad u uvodu koliko tekstova. Događa Događaje sirije poslanih selem, da to nije bilo tako. Hajmo sad treći, što je veoma važno, možda najvažnije u svemu tome. Dobro, recimo da je razumijevanje tog teksta ispravno. Znači, ukoliko ne posvjedoči, ukoliko ne, ne kladnjaju namaz, ne daju zekat, njihovi životi i meci su dozvoljeni. Nek bude tako. Na koji način će biti dozvoljeni? Interesuje nas primjena propisa. Hoće li to svaki pojedinac uzeti i uzma život kome hoće i meta kome hoće? To je sad opet ono propis i primjena propisa. Da. Recimo ispravno je to razumijevanje teksta. U redu. Ali nas interesuje primjena. Kako ćemo mi primijeniti taj propis? Kako? Hoće li svaki pojedinac ili ćemo primjenu potražiti u šerijetu? Dobro. Hajde da nađemo, probamo naći u šerijetu. Ako nađemo u šerijetu, ne imamo pravo izlaziti iz okvira šerijeta. Da vidimo kako je poslanik sa selem odnosio se prema životima i mecima onih koji nisu posvjedošili, nisu klanjali, nisu davali zakat. E sad nas interesuje primjena. Znači, da li se je poslanik Selem borio, je li se dogodilo da se je poslanik borio protiv onih koji nisu posvjedočili, nisu klanjali nisu zekaj davali? Je li se borio ili nije? Znači, da li se je poslanik borio i odnosio se prema ta, protiv takvih ljudi? Je li se borio ili nije? Cijeli medijski period, do drugih izredske godine, kad je propisano do desete, poslanik je proveo deset velikih bitki. Pa vidimo, možemo li mi naći način primjeni? Pa kako se je poslanik Selem odnosio prema životima tih ljudi? Ono što pogine u borbi, pogine. U ratu, kad je rat. A i to je gledo, zabranjivo je da se i u tim sukobima ubijaju žene, djeca, starci, ljudi u bogomoljama i tako dalje. Ako bi recimo u ratu, poslan selem, je sad kad nešli pored neke crkve gdje su ljudi molili, zabranjivo je da se ubijaju. Znači, to su hadisi mutevatir predaje, znači, ni to jedan hadis, ni to dva. To je cijeli, cijeli niz hadisa koji nose značenje, znači, mutevatira u vezi s tim. Znači, života nije se odnosio, znači, samo ono što u borbi. Ali nas konkretno interesuje i meci. Kako se odnosio prema i mecima? Je li dozvoljavao svakome da krade kako hoće, uzima kako hoće? Nije. Nije. Došli su propisi za ratni plijen. Cijeli niz propisa ratni plijen. Nije dozvoljeno muslimanu ni kad ratuje u borbi da uzme što hoće od imetka. Mora donijeti na jedno mjesto. A onda se to dijeli po propisima ratnog plijena. Pa zar nije niz hadisa u vezi s Buhariju, muslimu, pa ako ćete pogledati Zadul i druge neke knjige, Kad su ljudi rekli za čovjeka koji je poginuo ashaba Allahovog poslanika, kažu nek mu je lijep džennet, nek uživa u džennetu, kaže poslanik sallam, ne tako mi Allah. Na njemu sad gori onaj ogrtač koji je ukroj zatnog plina. Gori sad, to je u muslimu hadis. A što je ogrtač običan, znači to je komad platna. Uzeo ga prije podjele, praktično znači ukroga od nevjernika, protiv kojih se bori direktno tu borba. I poslanik se nam kaže, gori na njemu sad. Pa kad su to čuli ashabi, donese jedan šnire za sandale, prije su imali sandale, pa one kožne šnire. Pa poslanik se nam kaže, to su šnire od vatre. Znači, da ih nije donio tada, gorle bi na njemu. Obične šnire. Hm. Uveđi ono, Ne može. Ne, ne, to nije dozvoljeno. Bez obzira što neki uzmaju, ne, ne mojte ih uzmaći. Ne, tebi nije dozvoljeno. Neki što uzimaju, to je njihov grije. Ili oružje. E, oružje isto tako nije dozvoljeno. Mora se staviti na kameru, pa se onda dijeli. Ono što je dozvoljeno u tim stvarima, to sad propisi nima vezi, do, dozvoljena je hrana borcima, recimo, gotova hrana koja je tu, pa da pojedu dok su tu, za sebe i za konje, to smiju uzeti živjeti pa odnijeti To se na kraju zaplenjuje i stavlja se na, na, na kamaru jednu ili u neko mjesto gdje se odredi, nije važno, i onda ide podjela, imam dijeli kako je ko zaslužio ili kako već ide. Postoji propise, nije, nećemo ulaziti u te propise. Znači, jel vidite sad, kako sad razumijete ovaj hadis? Naređeno mi je da se borim protiv ljudi, sve dok ne posvjedoče da nema Boga osim ovaj da je Muhammed dok ne obavljaju namaz i daju zekad, pa kad to urade, sačuvali su život i imetak. Da to nije samo tekst koji jednostavno hajmo sad hrliti ko divlje zvijeri na imetak ljudi. I da mi je dozvoljeno krasno. Na kraju krajeva, na kraju krajeva, nama nije cilj muslimanima i poslanicima, nije bio cilj ljudski imetak. Oni su davali ljudima imetak da prihvate islam. Zar nije Allah odredio od zakata da se daje onima čija srca treba pridobiti za islam? Je to jedna skupina koja kojima se daje zekata? daje se. Tu spadaju muslimani slabog imana i nevjernici koji su blizu imana. Poslanik davo i poslanici su davali, nisu uzimali, nisu došli da uzimaju ljudske imetke i ljudske živote, nego da promijene ljudske živote i da daju imetka koliko imaju, koliko mogu. Znači da daju koliko imaju i koliko mogu. I sad recimo ti kad dođeš kad gledaš recimo nemuslimana s pogledom da hoćeš da ga okradeš, da hoćeš da ga prevariš i slično. Je li to ispravan pogled uopšte na Ti čovjek treba da gleda kako da ga pridobije za islam, kako da mu islam prikaže, ne da ga prikaže, nego da mu ga predstavi svojim ponašanjem, svojim govorom i ostane lijepim, jer cilj je da on prihvati islam, a njegov metak njemu ostaje. I zbog toga ja kažem i tvrdim, da većina tih i takvih koji zagovaraju te ideje da mogu uzimati ljudske imetke kako njima godi i primjenjivati ih propise kako njima godi i razumijevati hadise kako njima godi samo neradnici oni koji žele na lahak način da se domognu novca a mrsko im radit i žele svoje nekakve mračne nagone i mračne porive da obavi u velom šerijata i onda da opravdavaju svoje postupke na taj način. Na kraju krajeva pitam ja vas, jel možete zamisliti da će, ako neko ukrade od nekoga, svejedno bio musliman ili nemusliman, hoće li ga to usrećiti? Hoće li ga to usrećiti? Hoće li on biti bolji čovjek? Hoće li biti sretniji čovjek? Ili će ga to učiniti još mračnijim, još tamnijim i još grubljim i daljim od ljudi. A na kraju poslanik sa sredelem kaže pitaj svoje srce. Znate taj hadis u 40 hadisa od nevi. Ima i Rijadu Salahin. Znači, pitaj svoje srce za te neke stvari za koje neki kažu ovako, neki neko. Vidi kako ti srce reagira. Srce je stvoreno tako da reagira širokogrudnošću i svjetlom na dobro i hajr a da bude kruto i tamno kad dođe, uđe u zlo. Takvo je srce po prirodi. I ja ne mogu da zamislim čovjeka zdrave prirode i zdravog srca da ga raduje kad ukrade nečim i tako. Ukoliko ga to raduje, onda nije više pitanje šta, nego pitanje koliko je to srce zatamnilo i koliko je to srce okrutilo. Ukratko, znači, da li je imetak nevjernika dozvoljen Nije. U to nema nikakve sumnje i to niko od učenjaka nije dozvolio. Znači, niko od učenjaka nije dozvolio i to pogotovo na ta jedan takav primitivan način. Jer vidite, i ovi hadisi koji govore na ovako i sličan način, i ajeti i hadisi koji govore o životima i mecima, ne misli se to da svako to uzme, nego postoji vođa muslimana, postoje halifa koji primjenjuje te propise i ima način kako ih primijeniti na način koji postoji i metak i ratni plijen, pa vidjeli ste u hadisima kako se to dijeli i tako dalje, postoji niz propisa. Inače, da to može tako, ne bi ni trebali propisati ratnom plijenu. Bili trebali ili ne bi? Ne bi nek ide ko, više, ko će više ukrasti gotovo. Nego postoje propisi. Postoje, čak šta više spanala prijašnjim narodima, ni to nije bilo dozvoljeno. Prijašnjim narodima nije bilo dozvoljeno ratni plijenu kako bliži ima muslim u svom sahihu, da je poslanik se sallam rekao dato mi je petero što nije dato ni jednom poslaniku prije. Pa je između tih petero spomenuo i dozvoljen mi je ratni plin. Prije nije bio dozvoljen. Prije su sakupljali ratni plin na jedno mjesto, i dolazila bi vatra, spalila bi to i poslije bi se podigla. Ukoliko bi bilo šta nedostajalo, vatra ne bi htjela spaliti dok se sve ne stavi. To postoje hadisi. Znači, priješnji ljudi nije bilo ni to dozvoljeno od tih imetaka, jer nije cilj imetak ljudi muslimanima i sljedbenicima poslanika nikad nije bio cilj da uzimaju imetak i da, da ljude ovaj, na bilo koji način, <clears throat> što bi rekao, ogule, nego naprotiv, ako mogu da daju koliko mogu i koliko imaju. Je li ima još nekih šubih pitanja? Evo imam ovo pitanje što je ovaj Hadžija postavio. Znači, taj ashab koji je došao iz Mekke u Medinu vrijeme hudejbijskog ugovora, pa ga je poslanik vratio, pa je on izbjegao na treću stranu. Prvo, taj ashab je to uradio, a poslanik je šutnjom odobrio. Je li tako ili nije? Jer nije bio u ugovoru. Drugo, poslanik Selem je to odobrio, kao pritisak da bi taj dio ugovora koji je bio nepovoljan za muslimane, ali je poslanik na njega pristo, zbog općeg interesa, da se ukine i to je rodilo plodom. Došli su oni sami da ga ukinu. Znači, kao vid pritiska, ali taj čovjek kasnije, kad je vratio se u Medinu, nije smio, niti jedan drugi ashab je smio da uzima mušički imetak. I mi kažemo, ako se dogodi takva situacija, ima halifa, ima sve to, pa tako neka situacija dogodi, u redu postupi tako. I to ne spada u tu pokuđenu krađu, neko kao neki vid taktiziranja sa mušicima s kojima postoji primjer i tako dalje. To je sad viša šarijetska politika kojom se bave ljudi. Ali to nije krađa. Vidite li vi dokaz u tome da je dozvoljeno krasti imetak nemuslimana? Nema nigdje. Hmm. U mom mjestu da ja sa sam hm. ono je, hmm. prije su živio sebe, sve oko sela. Ostala je sad njihova zemlja, to njihovo voće se to. Dobro. Nije sad njihovo se taj propis iz te zemlje, to nas nije se to koristi, ne smije. To, ako je država dozvolila, znači, ako, to, sve, to je sad pitanje isto tako, te ovaj više politike. Ako država kaže možete vi to koristiti kao izbjeglice i tako dalje, može ako država nije dozvolila, a ljudi postoje živi, znači ja, po meni ostaje to po osnovi, da nije dozvoljeno, a njegov imetak ako hoće ne propadne, ne propadne, to je njegova stvar. Hoće li on doći po njega dok se ne riješi status te zemlje? To samo to hoće nije, Ja ga ne bi dirao. Šta ako da čovjek? Ako da, to je njegovo vlasništvo, on ga ima pravo da. dati kome hoće nema ti ljudi s očinu prije godina. Ali su živi i mogu doći da hoće. Je tako ili? Ko dođe, on svoju zemlju uzme i da nekom tamo drugom. Ono Dobro. Dolazi... Znači, to je zemlja u vlasništvu nekoga koje ne obrađuje i to nam ne daje za pravo da mi to koristimo i da uzmemo mjesto ga. Recimo da je musliman u pitanju. Pa čovjek recimo odšao u Austriju, odšao u Ameriku, negdje tamo i ima zemlju. Je li dozvoljeno ući u njegov posjed i raditi na toj zemlji bez njegove dozvole. Nije dozvoljeno. Znači, to nije ničija zemlja, to je nečija zemlja, samo ga nema, tu i ne obrađuje. Znači, mi polazimo od osnove, što nije moje, nije nam pravo koristiti. Je li tako li nije? Znači, što nije moje, nije nam pravo koristiti. Poslanje se nam u sunu nebu davu da kaže, nemoj uzimati stvar svoga brata, pa ni šaleći se. Znači nešto da uzmeš i šale i tako dalje, kao da se šališ, nemoj ni to. Imaš jedan hadica ko nam nosi da e, ja sad neki pitu, uglavnom spomni se, devo pusni, šta ako vidimo devu pusni kako hoda, pa ono pa sam nekada sam. To je pitanje izgubljena stvar. To je u muslimu, u kako se ponijeti prema izgubljenoj stvari. Evo recimo, dokaz također da mi polazimo od osnove što nije moje, to i ne diram, je i taj hadis. Hadis. Recimo, ako nađeš neku izgubljenu stvar koja posjeduje neku vrijednost, nije ti je dozvoljeno prisvojiti godinu dana. Znači, godinu dana nije ti je dozvoljeno prisvojiti. Znači, to je najočitiji dokaz da šarijat tretira sve što nije tvoje da je tuđe. I da nemaš pravo to prisvojiti. I to još nema razlike da li je ta izgubljena jer ti ne znaš čija je. Da li od muslimana, nemuslimana, ovog, onog. Nemaš je pravo presvojiti, nije tvoja. A za devu, devu nemaš pravo nikako ni dirati, ni tretirati je kao izgubljenu stvar, nego pustiti je i vratit će se. Hm. Ako recimo šetamo bez prirode, Dobro. Sveći je tako neka bašća tamo, ali mi smijemo ubrati nešto neku voćku. Čisto onako jednu sledeš i ideš zajedno. Ukoliko ne znamo da li taj čovjek zadovoljan s tim, ne bi trebalo. Koliko znamo čije je, znamo da se ne ljuti na to i da, da, da, da nam to dozvoljava, može. Ali ako ne znamo, ne treba dirati tuđe. Jer njegovo je, možda ti ne hala, ali otkud znaš? Hm. Ko može samo, ovaj, šta sam rekao za Hadisan, što znaš uko stvrtno šta smo duži, šta nismo, ako vidimo zlo, E, taj hadis u vezi, u vezi sa tim aminku munkera ne odnosi se samo na halife nego odnosi se na svakog ko vidi nešto loše ali je stvar u samom shvatanju tog hadisa uglavnom nema pravo ukratko znači nema pravo taj hadis nije dokaz da čovjek reagira nasiljem na javnim mjestima. Iako je ispravno da se ne odnosi na, na, na, samo na, na vlastodržce i to, ali nema pravo iz drugih nekih razloga koji se nalaze u hadisu, vidjet ćemo ovaj, kasnije kad budemo govorili. Ima li još neki, neki imamo još neki možda mesela ovdje sa imetkom, ali to vi niste pitali, recimo, da li je dozvoljeno muslimanu raditi kod nemuslimana? Je li tako? ili zapošljavati nemuslimana? Hmm? Znači, pitanje, može se postaviti neko, recimo, u tim stvarima, znači, može pod jednim uslovom da nije u pitanju nešto što podstiče e, širenje druge vjere. Ako su normalni međuljudski odnosi, kupa prodaja i ostalo, nije problem. Ali ako bi te, recimo, neko zaposlio da širiš knjigice, da, da daješ one stvari, recimo pamflete neke i ostalo, je li to dozvoljeno? Nije. Znači, to je isto jedno od pitanja koje se nameće. Dobro, ja nemam više ništa ove s ovim, ako vi imate, bojrum, idući put nas napomenite ovaj hadis da, da, da vidimo šta ćemo s njim, pa je tako ste sad razumjeli koliko je opasno hadise razumijevati svoje volje? Jer radi se o tome da da prilikom razumijevanja širijetskih tekstova moramo razumjeti prvo kome se obraćaju. Na koga se misli po tim širijetskim tekstom? Zatim, na koga se odnosi prilikom primjene taj širijetski tekst? I ono što je najvažnije danas, što se brka često, To je način primjene teksta. Znači, tekst može biti vjerodostajan kao što je ovaj. Tako li? Ali ga ne razumijemo ispravno zato što nismo razmislili na koga se odnosi. Hmm. Može tako isto biti, kao što rekli, tumač, ono, <clears throat> hadis, da namaz treba predvoditi najstariji. Ono, sad neki sa sjetom <laughs> radu, možda manje znala neki on njega Taj hadis isto tako, on, on se nalazi u, u, u muslimu, međutim i njega treba razumjeti, to je sad opet druga jedna tema, a to je u vezi sa nekim pitanjem da se saberu svi tekstovi. Znači sad taj propis je važeći u redu, nek, ne, nek vam bude imam vaš najstariji hadis, se nalazi u muslimovom sahiju. Međutim, kome se hadis obraćaju? obraća se grupi ljudi određenoj. Znači, momci koji su došli iz plemena i bili kod poslanika, učili o islamu, došli da prime islam i učili o islamu, bili su kod njega mjesec, dva. I pitao ih, jeste poželili svoje porodice? Kaže, jesmo. Kaže, dovoljno ste naučili to što ste naučili, predvodite, klanjajte ljudima i nek vam imam bude vaš najstariji. Znači, obraća se određenoj grupi ljudi koji je poslanik zna i zna šta ko od njih zna. Jel me razumijete? A onda drugi hadis koji također se nalazi u muslimu, moćemo ispravno razumjeti, ako smo razumjeli taj gdje se kaže neka vam imam bude ko najbolje uči. Najbolje ili najviše? Najbolje. najbolje. Akraukum, znači hadis kaže akraukum od karaa, Ekra znači ko najbolje uči. Ukoliko bude ova isto učili, onda ko zna više i tako dalje. To je najspravnije. Da. To je teži izmijesi. Da. Iako ovo najviše ulazi pod propis, ali je ispod ispravnog učenja. Znači, kako, jer kako bi razumio drugačije ova dva hadisa? Jedan hadis kaže ko najbolje uči, drugi kaže neka bude najstariji. Znači, razumijet ćemo, kad budemo shvatili cijeli taj događaj o kojem se govori najstariji, znači, najstariji od vas koji ste tu. Zato Hvalis kaže vaš najstariji, nije rekao najstariji uopće. A ovdje nije rekao vaš naj, najučeniji, nego najučeniji jer je opis opće prirode, propis ima. Obraća se grupi mladića, znači. da nas Allah Žešanu pomogne i učini od onih koji su iskreni. Amin. Wa sallallahu ala nabina Muhammed wa alihi wa sahbihi wa النجوم الساهرات والبدور النيرات والضحى والظلمات كلها